Existirmos a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina. Acabam de gravar un programa de ràdio que se diu La balsa misteriosa i mos han quedat així molt freds perquè en aquest estudi fa fred i com que eh, Estoy meditant y tal, ...y tenim que minutet, Yo hi eh, una cosa que eh, els tres días... Eh, ...tenía ganas de fer en este estudio... que era ...hablar... de, de les coses que pasan aquí. Quines cosas... ...pasan aquí? Carles? Aquí pasa mucha, mucha magia, pasa. Aquí pasa algo que me sorprende que la gente no venga de 100 en 100 los sábados a intentar participar, te lo digo sinceramente Creo de verdad que no hay nada mejor que tener una radio. Macarena. Mm, yo estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, a mí la radio siempre me ha, encantado. O sea, mm, la escucho desde que era muy pequeña y la idea de tener un micrófono delante de mí y poder poner eh, eh, en escucha a todos sobre lo que siempre me habría gustado hacer o decir o pensar y explayarme aquí es, una pasada y no entiendo cómo no hay más gente aquí que nos anima a decir cualquier cosa. O sea, esto está abierto para todo el mundo. Pues ahorita que vos he posado un nivel tan, tan, tan, tan teològic que m'heu assustat un poco y todo. Sí, bueno, yo lo que volia de amb això es que <clears throat> me fa gràcia porque això de la ràdio hi ha molta gent que no escolta radio. i no vull dir que, que sigui necessari escoltar ràdio, però sí que quan te posen un micro davant, i això és una experiència que tots podem, podem provar, tu agafes un micro, connectes un amplificador, li poses a qualcú davant i aquesta persona ja sent una cosa molt especial, ni tan siquiera que, que no falta ni que l'escoltin, ni que se s'agravi, ni, ni res, no? Vull dir, és com una cosa màgica no d'escoltar la teva veu a través d'un micròfon. I quan te seus a una ràdio, t'estan fent preguntes a tu Creo en Radio Tortuga. Yo creo. Y con eso me basta. Perdona, Carles, t'he fet un tall així, <laughs> així una mica fei, però se m'acabava la cançó i volia posar una capella coses de ràdio que tu supos que... Sí, jo entenc. Però continua amb la teva exposició, per favor. Pues això, que quan te posen un micro davant t'estan preguntant a tu. És, no pot ser més, més egocèntric que això, i tots som egocèntrics, vull dir, no és res millor que això. Un micròfon, te facin preguntes i que tu puguis respondre. I és ràdio i un programa és això, i si a més el programa és teu, mal, això que dius de egocentrisme m'agrada perquè tenim aquesta fòbia de, de que no hem de ser egocèntrics. I, I per què no hem de ser egocèntrics? Però clar que sí. <laughs> clar que sí. Per què no mos han donat el gust de xerrar per la ràdio i dir el que mos dona la gana? I doncs, veure, jo, la meva mm, incursió sí, a la ràdio va ser un programa d'aquí, de, de Mallorca, eh, d'una coneguda meva, i, i va ser sobre joves escriptors i va ser sobre jo, bàsicament, i va ser com, uala, estan xerrant de jo per una emissora que després tothom sent i després penses, bé, ningú té pajolera de qui som, però el fet de que estiguin 40 minuts xerrant de tu i demanant-te coses a tu i tu què penses i tal, però que, que te fa pessigolles a l'estómac. Jo voldria saber realment, ara que eh, estem aquí en pla molt analític, no?, de les coses que estan passant, no? Les coses que estan passant en, en aquest espai concret, que és aquesta ràdio que, que, que fa fred i que <laughs> hi ha molt de llibres d'això de, de, de catequesis. Que... <laughs> Digue, hablemos, hablemos en plata. Sí. I, i, i això eh, no passa absolutament res aquí, no? però analitzar el que passa quan no passa res és una cosa bastant absurda. Que, que, que, com, com influirà això a les catequesis d'aquests nits? Pues saps, jo molt... Fixa't, ara fa una estona ho estava pensant, he vist. Uh, hi havia com un cartell, que a mi que antes estava penjat per aquí, que posa classe de catequesis, directament. I ara l'he vist que està mm, davall de, de les nostres tasses per fer els cafès. I això m'ha sabut molt de greu. I he pensat, no estarem desplaçant algo cada dia que fem ràdio? Vol dir que estarem desplaçant-se... Eh, eh algo que, a què te refereixes? Vull dir que ja, ja millor aquestes persones que venen aquí a fer catequesis, no estic xerrant de catequistes, sinó més bé dels nins, ja no tenen tanta cura per les seves coses de catequesis, no? perquè el cartell de catequesis ha quedat perdut eh, davall unes tasses que ni tan siquiera són seves, no? i que a lo millor resulta que ells i bueno, aquí massacre, massa greu, perdonin senyors catequistes, no? Eh, lo millor venen aquí, se ceben en aquestes cadires, en aquestes taules que tenim aquí de vora i miren els micros i pensen jo podria estar fent ràdio. O Ventura fer catequesis en la ràdio. O Ventura fer catequesis en la ràdio. Que te dic una cosa, eh, senyors de la catequesis, els micros de, de Ràdio Tortuga també estan oberts perquè puguin fer catequesis a ràdio. Seria un experiment interessant, sobretot per un ateu com jo. Ja. i així seria un, un, un experiment molt interessant. Ventura el que passa és que els nins els hi fascinen els micròfons o inclús aquests apuntes que tenim en aquesta pissarra que se suposava que era per explicar coses més teològiques i en el final hi ha com un petit esborrany d'un guió de programa i clar, això són coses apassionants a part de que tenim eh, les nostres petites obres d'art, no? que mm, estic veient un collage que també varen fer, diguéssim, tipus performance, mentre se muntava un programa se muntava un collage. És a dir, coses que no tenen molt de sentit. I jo crec que ja com a petita intervenció de darrera hora de taller de ràdio, que, que li podem, quin nom li podem posar en aquesta cosa? Carles Macarena? Difícil, difícil. Això so, és mm. el que passa quan fas preguntes improvisades, que tens respostes improvisades. Uh, I la improvisació a vegades falla. Uh, què li podríem posar? Això... Un sentiment, una cosa que diguis, uh, una això... resposta emocional que no sigui, que això, no sigui de això, servei. Això és ràdio. Això és ràdio. Mira, i de mon, mon anam amb aquesta... Gràcies, Carles, gràcies, Macarena. Mm, si voleu dir res més, és el moment. Mm, no diu res més. Uh, sí, no? Uh, ja està. És que comanda és estènding, no? Que són jo. I a més que m'agrada... Ara, no sé, m'he liat a xerrar i, i ja està. Uh, ha estat la primera edició de Això és ràdio, des de Ràdio Tortuga, i això de dins eh, aquest moviment que ja fa estona que vàrem voler posar en marxa, que era d'un taller de ràdio. Gràcies per participar d'això i fins a una altra edició. y rayos de amor. Disipas las sombras, las bandas. agradan mucho les tortugas